ya ji yakin badar sannan shi ma yana ɗaya daga cikin ahadun nukoba yana ɗaya daga cikin wakilan mutanen madina wanda aka tattauna da yana daga ciki kuma ya kasance ya iya rubutu don haka yana rubuta wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama wahayi yana ɗaya daga cikin masu rubuta wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama wahayi in an masa wahayi to an ce yana yin waƙe to sai aisha ta ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kan kwaikwayi waƙen da abdullahi ibn rawaye shi ma baiti ɗaya ne manzan allah ya kan maimaita shi ne baitin da ke cewa ya a tika bil akhbari mallam zawidi wa ya a tika bil akhbar zai zo maka da labari mallam Tu Zawid, wanda baka ba sa guziri ba idan ka ba mutum guziri ya tafiya in yada aze ba ka labarin tafiyar ko kaga shi wannan ka bashi guziri to amma akwai wani abu wanda yana kawo labari amma shi ba baka bashi guziri ne zamani zamani yakan zo da labarai amma ana bashi guziri shi ba wanda ke bashi guziri mun gane yanzu nan 2020 sai ai zaɓe za a yi musamman wanda zai ci zaɓen amma zamanin in yanzu zai zo mana da labarin cewa wane ya ci zaɓe to manzan Allah ya kan maimaita wannan baitin kamar yadda ya zuwa waɗansu ruwaye su ma manzan Allah ya kan maimaita su ne idan lokaci ya jinkiri kamar an cewa wani zai zo ko za a yi kaza ko kuma muna jiran suwa ne sai suka daɗe ba su zo ba sai manzan Allah ya kawo da mai cewa ya bin bil akhbari mallam tuzawwit ma'ana ai haƙuri zamanin yana nan tafi zamanin ma zai zo da labarin ma da ba a bashi kusuri ba malamai sun ce jingina wannan waka da aisha ta yi ga abdullahi ibn rawaha shi ma alal jawazi mujazi ne domin baitukan ba na hasa bane ba asali baitukan ba na abdullahi ibn rawaha bane ba asali baituka ne na wani mutum da ake ce ma ibn al-abdulbakari yana da waɗansu waƙoƙi wanda sun shahara to sai aisha ta jingina waƙen gare shi amma akwai ruwayar da imamu ahmad ya ruwaito inda anan ta jingina waƙen ga ainihin mai waƙen shi ibn abdulbakari mun gane to tana iya shi abdullahi dan rawa ya haddace sai yana yawan maimaita su ya sai ta jingina su zuwa gare shi a wata ruwaya a wata ruwa kuma ta jingina su ga ainihin mai waken shine shi wancan ibn abdulbakari kamar yadda muka yi bayani to kaga dai a nan an nuna mana shi kan saman zan allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yakan ɗan rera waƙa amma ba shi ya ƙirƙiri waƙar ba sai dai ta wani mawaƙi ce yakan ji sai ya zamanto ya har da ce sai yana maimaita ta a kenan babu laifi idan mutum ya yi haka قال الإمام البخاري قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال حدثنا الحسن أن الأسود ابن سري haddathahu qala kuntu sha'iran fa qultu ya rasulullah imtadahatu rabbi fa qala ama inna rabbaka yuhibbul hamda wa mastazadani ala zalika wannan hadisi mun mutu shi a baya sari aswad ibn sari ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuntu sha'iran mawaki ne ina rera wa ina rubuta waƙoƙi ina rera bai cikin waƙoƙi fakulci ya rasu rasulullah lasai shi ya manzan allah sallallahu alaihi wasallama imtadatu rabbi na yabi ubangiji allah a waɗansu bai cika sai manzan allah ya ce a ba ina rabbaka yuhibbul hamd lalle ubangijin ka yana son a gode masa yana son a yaba mashi wa masta ni ala zalika bai ƙara mu komi ba akan wannan wannan hadisi mun shi a baya babu manistan shada shi'ira babi na gaba zai karantar da mu hukuncin mutunan da ya rera waƙe ya rera waƙe mai hukuncin haka haddasa abu ala قال حدثنا na Abdullahi, Ibn عبد Ibn Ya'ala, ƙala قال سمعت عمرو ابن الشريج عن الشريد قال istanshadin nabi sallallahu alaihi wasallama shi'ira umayya ibn abisalt wa an shattuhu fa'akadan nabi sallallahu alaihi wasallama ya kuli hihi hihi hatta an shattuhu a kafiya faƙada in kana la yuslima babu manistan shada shi'ira babin wanda ya nemi a yi masa wake afon ba wanda ya rera ba wanda ya nemi wani ya rera masa waɗansu wake kamar kana zaune sai ka kira wani ya iya waƙe ka ce da allah ɗan rera mun bai cika kaza cikin waƙenka ko kuma ƙila ya har da ce bai cikan wani mawaƙi domin idan an samu ƙwararren mawaƙi idan ya rera bai cikan sai ka ji daɗi kana jin daɗi ana karantawa suna kama zukata suna kuma shiga kunnuwa da kyau misali ka ga duk wanda yake kwararren bahaushe idan ya samu waken malam abubakar ladan wanda ya yi afirka waka. in kada ji musamman shi ke rera allah ba shi murya mai daɗi da kuma karin yadda yake ɗora waka. da kuma irin kalmomin da ya amfani da su a cikin harshe a ciki da nuna fasaha ta harshen hausa don kana ji za ka ji abin yana da jan hankali kwarai da gaske ko firaji. infiraji in infiraji aka samu mai murya kunga wannan eh, sunansa malar labu birkila aka tsina yana yin waƙoƙin infiraji yana da murya mai kyau yana da murya mai daɗi yana yi za ka ji wa'azi ne yana bayanin mutuwa da kabari da sauransu ba shi ne mawaƙin ba asali shi ma bi yake bi mm, yake yi mawaƙi a wanda ya rubuta su asali ba shi ba ne ba to kaga irin wannan to sai ka kira wani ka ce da allah wani ɗare rawun bai cika kaza ko wani abu kamar haka nan to mai hukuncin haka shi ne mamul Bukhari ya kawo mana wannan hadisin na sharid ƙala sharid ya ce istan shadanin nabi sallallahu alaihi wasallama shi'ira umayya ibn abisalt ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi in rera masa waƙen wani mutum ana ce mashi umayya ibn abisalt shi umayya ibn abisalt an ce ismu abihi abdullahi ibn rabi'a a thaqafi sunan mahaifinsa nan. an ce mutunan maka ne bakurai shi ne kuma ya yi zamani da manzan allah sallallahu alaihi wasallam a waɗansu ruwayu ma ana nuna ya musulunta daga baya ya amma dai ya mutu ba musulmi ba yana da waƙe da yawa da ya yi kuma waƙensa ba saɓo balwar lokaci ma za ka ji kamar wa'azi yake a waƙen za ka ji kamar yana wa'azi to a waɗansu malaman tarihi sun ce ya samu bayani a wajen malaman yahudawa cewa za a aiko annabin ƙarshe to shi sai ya tunanin shi za a aiko saboda yadda ya ƙware a waƙa to Allah da ikon shi kuma sai aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an ce wannan hasada ita ta bige shi sai ya zama tu yaƙin musulunci falam musulun bai musulunta ba waɗansu malamai kuma suka ce a ya musulunta har ma ya yi nufin yin hijira to abinda ya faru sai aka ji yaƙin badar to da aka je yakin badar sai aka kashe masa waɗansu 'yan uwa aka kashe masu cikin sojin da aka kashe na mutanen makka akwai wannan shaiba da utuba shaiba da utuba 'yan gida ɗaya ne kuma duka kalolinsa ne 'yan uwan mahaifiyarsa ne aka ce musu kai ina za ka za ka hijira ka tafi wajen muhammadu bayan ga yaƙi yi an kashe ma danki ya ce da wa aka kashe aka ce da wani da ne. sai ya fasa sai ya fasa hijirai gerin da ya koma kafircinsa to kaga yana da waƙoƙi da yawa wanda ya waƙoƙinsa wani lokaci za ka ji tauhidi amma ba musulmi ba ne ba to wannan ya sanya manzan allah sallallahu alaihi wasallama yakan saurari waƙinsa ita kuma waƙa dama an ce mana hukuncin ta hukuncin magana ne mai kyau mai kyau ce ko da kahir ya yi ta mara kyau mara kyau ce ko da musulmi ya yi ta to shi ne wannan sharit sahabi da ya ce wata rana zan Allah ya kira ce ce rera mun waƙen wani shi ne umayya ibn abisant ya ce wa an shattu sai na rera masa fa na biyu sallallahu alaihi wasallam ya hi, hihi hihi duk betin da ya karanta sai manzan Allah ce hi ce daidai ne da ya karanta wani baiti sai manzan Allah ya ce daidai ne ya ce hatta an shattuhu ni a kafiya har sai da ya karanta wa manzan Allah kafiya ɗari a cikin wani wake nasa faƙala bayan ya ƙare ta ɗari ɗin sai manzan Allah ya ce mai tsaya haka nan sai ce waƙensa suna da kyawu in na in ka da la yusuf sai dai kuma bai musulunta ba musulunta ba mun gani to kaga haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da yawa daga cikin baitukan wannan mutumin duk da ba musulmi ne ba saboda abubuwan da ke cikinsu na waha na tauhidi da makamantansu sannan hadisin yana nuna mana halaccin sauraron waƙe wanda ba alfasha ciki ba sabon Allah ba wani abu na ba tsako wani abu makamancin haka ko da ko waƙen na irin na jahiliya ne amma waƙe wanda aka hana shi ne wanda aka sabon Allah ko ba tsako wani abu a ciki amma waƙe nan fa da muke cewa mun yi bayani wanda ba kiɗi ba rawa irin ba taɓi ba ganga ba algaita baki ne kawai ke rerawa ba laifi an sami ya amshi babu laifi in ba yan amshi to irin shi ne ake ce mawaƙi wannan babu laifi don mutum ya saurare shi amma da sharaɗi ya zama to ba wani abu na saɓan allah a cikin baitukan waƙen wanda aka yi mun gane idan ka kalli adabin al'ummomi daban-daban za a ga waƙa tana da muhimmanci a ciki bal a zamanin dama in ana son mutane su san abu sai a samu waɗansu mawaƙa sai su mai da cikin waƙe da waƙar ta yi yawo nan da na sai ga mutane sun haddace waƙar sai su haddace saƙon da ke ciki su dan fodiyo allah ya ji ɗansu a yaƙin da suka yi wajen yada ilimi sun yi amfani da hanyoyin waƙe suna da waƙe da yawa wanda suka rubuta waɗansu da larabci waɗansu da hausa waɗansu kuma da filatanci don isar da saƙo su za ga waƙa tana da muhimmanci ƙwarai da gaske su babu laifi idan mutum ya saurara ko ya sa wani ya saurara masa ko ya sa wani ya masa wajen babu laifi قال imamul البخاري babu mankari كره a laifin shi'ar to wannan babu shi kuma zai karantar da mu wanda yake kyamar a ce galibin al'amarin mutum waƙe ne ta gance ya halatta to amma ba a san mutum kuma ya zamanto cewa kullum yana cikin waƙe ba a san haka waƙi ya zo ya mamaye shi ya hana shi ambatan allah ya hana shi karatun alƙur'ani saboda kulle yana cikin rerawa ko yana ƙoƙarin har da cewa, to wani ko ba a san haka kinan halaccin da aka bada kar ya zamanto kullum ko mafi yawancin lokutan mutum ya yana sauraron waƙen babu ke kuma wannan babu man kariha algaliba alaihi ashira shira البخاري حدثنا عبيد الله musa موسى akbar na hanzalatu an salimin an abi imurata ko an abi umara an nabi sallallahu alaihi wasallama kana li an yamtali'a jawfu ahadikum qayhan khairul lahu min an yamtali'a shi'ran dan Allah sallallahu alaihi wasallama yace qayhan gurbataccen abinci ya cika cikin ɗayanku to shi ya fi alkhairi da a ce waƙe ne ya cika cikinsa shi ne a sami abincin da ya gurɓace ya lalace ya tun shi ne ya cika cikin mutum a ruwayar imam musulun ma har ya ce ya ɓata mai ciki wannan gurɓataccen abincin to ya fi alkhairi da a ce waƙe da ya cika cikinsa da shi ma'ana ba a san mutum kuma ya lazimci waƙen nan kullum dare da rana yana waƙe waƙen ya rinjaye shi ba zikiri ba karatun alkur'ani ba neman ilimi ba kaza na addini sai waƙe kawai mutum ya sanya waƙe gaba to wannan kuma bai dace ba da haka da aka ce ya halatta a ci waƙe ba ana nufin kullum ba kowane lokaci a'a sai dai lokaci bayan lokaci idan mutum yana da faraga ta lokaci baya wani abu to babu laifi yana dan iya saurari amma kar ya zaman to waƙen ya zo ya mamaye shi har ya hana shi kuma sauran al'amura na addini wannan bai dace ba mun fahimta ƙalar imamul bukari ƙaunin lahi azza wa jalla wa shu'ara tabi uhumul gawun babi ne muku ko haka nan kawai kawo hadisi hadisi kawai kawo to cikin babin yake to na gane ƙalil Bukhari haddasa ishaq ƙala na aliyu ibn al-husayn ƙala haddasa ni abi al-yazid al-nahawayi al-ikrama al-ibn abbas wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun ila ƙaunihi wa annahum la yaquluna ma la yaf'aluna suka min wastas na fa qala illa alladhina amanu ila qawlihi yanqalibun to a wannan hadisi na gaba an karɓo shi daga an karbo shi daga wurin um, ishaqa shi kuma ya karbo daga aliyu ibn al-hussein aliyu ibn al-hussein ne aliyu zainul abidina ɗanɗan sayin na Hussein ne shi kuma sayin na ne jikan manzan allah ne ɗan aliyu ne sannan kuma jikan manzan allah to shi ya karbo hadisun sai ya ce haddasa ni abi babana ya bani labari waya babansa husaini kenan sai na husaini an yazi annahawi ya karbo daga yazid annahawi an ikrama shi kuma ya karbo daga ikrama an ibnu abbasin shi kuma ya karbo daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas a kun sani wajen fassara ayon alkur'ani a sahabbai ana kallon yana daga cikin wanda sun yi zarra dalili kau ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a cewa allah subhanahu wata'ala ya sanar da shi fassara alkur'ani to wannan sai ya sanya abdullahi dan abbas ya kwarance wajen fassara alkur'ani yana da ayoyi da ya mafi yawa wanda ya yi ƙoƙarin fassara su to a nan ma an ruwaito mana ya fassara waɗansu ayoyi kamar yadda almajirinsa ikrama ya ruwaito cewa ga abinda abdullahi ɗan abbas yake cewa game da faɗin allah subhanahu wa ta'ala wa shu'ara ya tabi uhumul gawun ko sai ce ila ƙauli har zuwa faɗarsa ko ba ka yi sa muku ba ila qaulihi wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna ko to aya da yace tsallake kawai akwai alamtara annahum kullu um, fi kulli wadin yahimun sai ya ce wa annahum yaquluna ma la ya'lamu ma la na a cikin waɗannan ayoyin abdullahi ɗan abbas ya ce Allah yana zargin mawaƙa ne ga Allah ya ce wa shu'ara'u uhumul gawun a shuara masu waƙi to ba wanda ke bin su sai wanda suke batattu shine uhumul gawuna ba masu bin su sai wanda suke batattu to ka ga batattu wa suke bi eh batattu wa suke bi batacce suke bi kenan tun da aka ce su mawaƙa amma masu bin sai batattu to su mawaƙan bire ne batattu ne kenan kaga anan an yi kwandemin ɗin masu waƙe ɗin gaba ɗaya ba a bambance mai kyau ko mara kyau mun gane ya ce ila ƙauli har zuwa inda allah subhanahu wata'ala ya ce wa annahum ya na ma la taf'aluna wa annahum su mawaƙa ya ƙulu na suna faɗar abin da ba sa aikatawa ayar da ke tsakani wadda bai kawo ba shi ne alamtara annahum fi kulle wadin su malamai suka ce fi kulle wadin shi ne a kowane fanni na rayuwa ya himu na suna kutsawa a yayin da suke kutsawa cikin fannin kowane rayuwa za su shiga fannin da ba su da kwarewa a ciko abin ga amma sai ya kutsa ya waƙe a kai sai ya karya a ciki sannan wa annahum yaquluna ma la ma la ya'lamu ma la sannan suna aikata su mawaka sun kasance suna aikata abin suna fadar abin da ba sa aikatawa kenan mafi yawan mawaka zaka samu makareta ne to kaga a wannan ayar haka kamar an haramta sauraron waƙe koyi kenan to sai abdadan abbas ya ce fanusika min dalika sai aka soke waɗannan ayoyin wastasna aka yi togaciya ma'ana aka fitar da wani klas na mawaƙa wanda su masa cikin wannan suwaye aka fitar faƙala allah ce illin lazi da amanu sai fa waɗanda suka yi imani ila kauli har zuwa inda ya ce yankali buda mun fahimci wannan to kaga nan an fitar da mawaka masu imani kenan su banda su kenan wakar da aka yi ta dace da imani da karantarwa ta addini ita banda ita kenan mun fahimci wannan da haka wannan ayar ba ta nuna haramcin waƙi kamar yadda abdullahi dan abbas ya fassara domin Allah subhanahu wata'ala ya faɗi waɗansu mawaƙa ne cewa su ne ɓatattu suke bi sai ya faɗi waɗansu cewa su ban da su waɗanne ne wanda ban da su su ne illallabi na amanu sai fa waɗanda suka yi imani mun gane sai fa wanda suka yi imani har zuwa illallabi na amanu wa amilu salihati wa laha kasiran Um, wantasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamu na zalamu yan kalibu shi ne cikin ayar to sai aka togaciya aka fitar da waɗannan cewa ban da su kenan wanda ya zo ya rera waƙoƙinsa ko ya rubuta betikansa da fasaha ta magana da azanci na zance sannan maganganu ne na aƙida maganganu ne na karantar da addini maganganu ne wanda ba saban Allah a ciki kenan ban da su kenan a shuara humul gawun da ake magana su ne masu yin waƙe na shirme da batsa da makamantansu to su waɗannan batattu ne to kuma wanda zai bi su cikin sauraron waƙensu da kuma biye musu a waƙen nasu shi ma zama batacci mun fahimta so kun ga anan duka dai har yanzu fa ba maganar waƙa ake ba domin kamar yadda muka yi bayani wancan lokacin nassi in ya zo muƙayyat to ba ba wani malami wanda ya sai ya buɗa shi waɗannan nusus ɗin duk da suka zo kan mi suka zo kan waƙe suka zo to sai ka samu wani malami saboda son zuciya sai ya ɗauki waɗannan nusus ɗin sai ya buɗa su sai ya ɗora su kan wuri kan waƙa sai ya nuna cewa waƙa ma mai kiɗi da rawa da kayan kaɗe-kaɗe ga sunan kala-kala yanzu sun yi yawa ce shi ma ya halatta wannan ba da su ake magana ba man nan gaba malam zai mana babu su yanzu nan ana maganar waƙe ne wanda ba kiɗi a ciki shi ne ake maganar in babu laifin babu batsa ba saban allah a ciki ya halatta karera kai kanka ko ka saurara ya halatta ma ka ce ma wani zo karanta mu ko zo ka biya mu kuma ku lura duk irin waɗannan waƙoƙin za ga yawanci ma masu ilimi ne suke zauna su su don ita waƙan ma sai ka iya kuma za ka samu wata waƙar in ka saurare ta za ka ji tsantsar wa'azi ne kawai a ciki wa'azi ne da karantar da tauhidi ka samu lokaci ka saurari waƙoƙin infiraji na mara aliyu na manki ko da ba shi ya rera ɗin ba ko da wannan barmo kira wadda ya yi ai su ne ya hau to ka samu lokaci ka ji to za ka ci addini ne tsantsa ake karantarwa ya yi maganar mutuwa da hukunce-hukuncen mutuwa a tsari na sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ciki har ya yi maganar sadaka uku dinnan da ta bakwai cewa ba musulunci ba ne ba a ciki ya yi wannan bayani sanawar lokaci masu irin wannan waƙen za a ga sun yi wani hasashe za a ga sun yi wani hasashe to sai ga wannan hasashen ya tabbata sai ga hasashen ya tabbata ya su shekara hamsin da mutuwa amma in yanzu aka ɗauko bai cikin su ana karanta sai ka ji kamar yanzu ma wannan zamanin da ya rubuta waƙen to ka gano duk wani abu ne wanda yake gwada fasaha ta iya magana fasaha ta iya yare inda kana son ka koyi yaren mutane to ka dinga sauraron waƙoƙinsu saboda masu yin waƙen nan da fiyo yaren suke ba sa shigo da wani yare yanzu yin yanzu za ka je ka saurari waƙoƙin malam abubakar ladar waɗansu kalmomin sai an ma fassara in ka ji ya faɗi wata kalmar sai ka ce tonan me yake nishi sai ka je wajen malamin hausa ya ma fassara to kaga irin wannan musulunci ya ce babu laifi amma a zo a kama kiɗi da waƙa ana rawa ana tsalle ana ihu wannan ba wani malami a musulunci na haƙiƙa malami mai tsoron allah wanda ya halatta sai malami masu zuciya allah shirya da mu babu man ƙala inda minal bayani sihiran babi na gaba zai karantar da mu wanda ya ce lalle a cikin bayani akwai sihiri inda minal bayan lalle daga cikin bayani sihiran akwai bayanin da yake sihiri akwai san mene ne sihiri sihiri shi ne wani abu ga yadda yake a nuna maka shi ba yadda yake ba shi ne ma'anar sihiri lokacin kamar lokacin da mutanen annabi musa suka yi sihiri aikun ga igiyoyi ne suka zo amma waɗannan igiyoyin ya mutane suke ganin su sai su ga macijiya ce kaga an sihirce idanuwan mutane bai haisu ga igiya amma yanzu suna kallon macijiya ce shi ne sihiri ɗin shi ne malar imamun bukari ce wannan babi zai karantar da mu cewa a cikin magana bayani akwai sihiri nan da ya ce inda minal bayan waka ta shiga ciki kenan a cikin waƙe akwai waƙen da yana ɗauke da sihiri me yake nufi da sihiri ana abin da yake nufi da sihiri shine waƙe ɗin nan ko bayani yana yin tasiri wajen canza tunanin mutane wajen canza tunanin mutane za a ga mutum ya zo ya zauna da wani ra'ayi daban to idan wani ya zo ya masa lakca ta awa ɗaya sai canza masa wannan tunanin kamar ya mai sihiri sai ya dauki sabon tunanin da aka dora masa yanzu akai su akwai mutanen da Allah ta'ala ya musu baiwa ta magana wanda Allah yana cikin su duk ra'ayin da ka kwaso na duniya ka zo ka tsuguna gaban manzan Allah sai ya sa maka aƙida kuma ka gamsu ɗari bisa ɗari cewa a eh, wannan bayani shine daidai to shine Imam al-Bukhari ya babi cewa inda minal sihiran bayan sihran arin arim حدثنا ابو اوانا عن سماك عن ikrama عن ابن عباس ان رجلا او عربيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من البيان سهرا وان من الشعر حكمه وان حديث an karbo daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda abdullahi dan abbas sai ce anna rajulan wani mutune ko cewa anna a arabiyan wani mutumin ƙauye ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya zo fatakallama bi kalamin bayyini wannan mutum ya yi magana da wata magana mabayyiniyar magana faƙalar da biyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ina minal bayani sihirin lalle a cikin bayani akwai sihiri wa da minal shi'ri hikima sannan a cikin waƙe akwai hikima akwai hikima kuma a cikin waƙe ka kaga wanda yaro ko wannan mutum ne da ya zo ya yi waɗansu maganganu ne masu kyau gaban manzan Allah masu kama hankali da tunani shi ne sai manzan allah ya faɗi wannan magana shi lalle a cikin magana akwai sihi da an zauna aka yi maka bayani aka yi maka magana sai ga nan da nan an canza tunaninka sai ga an cusa maka abin da ake so a cusa maka ko ba haka ba ai galibi ko kalla ya mutanen da 'yan boko haram da magana ake musu ake abin gabinsu ba ka kan ba ka kawo mutum da karfin tsaya ka shigar da shi boko haram ko ka shigar da shi da karfin tsaya guduwa zai amma maganganu ne ake tsara musu da waɗansu bayanai waɗannan maganganun da bayanai sai su kama tunaninsu sai ga yaro ya miƙa wuya sai ga ya miƙa wuya to yanzu duk abin da za ka gaya mashi bai shi shi ya sanya masana suke cewa mutunan da ya ɗora yaƙi akan wata aƙida to ba ka iya yaƙar shi da makami har sai ka yaƙi tunaninsa na wannan aƙida inda ake irin wannan yaƙin cikinsu ake samun waɗansu a tura su ce su kuma suna jiha musu shubaha su ana jiha musu wannan su kuma suna jihar shubaha sai ga abin yaƙi tafiya amma kawai a ce za a ta kai musu hari da bindiga da makamantansu duk wannan ba zai tasiri sosai don ba za su taɓa aje makami ba amma idan aka je aka jefa musu shuba wanda kun ga daga baya-bayan nan ana zargin an yi irin wannan an ɗauki irin wannan matashin an jefa mutane da yawa cikinsu wanda suka dinga jefa mun shuba su kuwa to duk magana ce duk magana ce shi ya sanya idan ana son a zalunci mutum wani lokaci sai a hana shi ya magana to ba dai ba shi dawa bai magana balle ya ji wa shuba ko ya ji wani tunani to magana da kake gani tana da muhimmanci kwarai da gaske to kuma daga cikin magana din nan akwai waka ashe kenan wake wata hanya ce wanda za a iya bi wajen juya da tunanin mutane ana so a juya tunanin mutane shi yasa a baya muka ce su dan fudu duk sun yi amfani da waƙe wajen yada addini قال الإمام البخاري حدثنا إبراهيم ابن munzir. قال حدثني معن قال حدثني عمر ابن سلام أن عبد الملك ابن مروان دفع ولده إلى إلى الشعب يعذبهم فقال علمهم الشعر يمجدوا وينجدوا وأطعمهم اللهم تشتد قلوبهم وجز شعورهم tashtaddu riqabuhum wa jalis bihim ilyatar rijal yunaqiduhumul kala. to wannan hasarin an samu shi daga Umar ibn Salam Umar ibn Salam yace Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam yana daga cikin sarakunan banu umayya sarki ne amma kun san tarihi yana daga cikin abin da aka gurbata aka shigo da banna addinin musulunci da an ce sarakunan banu umayya abinda wani yake tunani kai waɗansu a zaluman sarakuna ne musamman shi a ta taimaka wajen yada wannan propaganda din amma cikin sarakunan banu ubayya an yi mutanen kirki da ya umar dan abdulaziz yana cikinsu yana cikin sarakunan banu ubayya wanda ana ganin tun bayan mulkin kalifofi ba a samu mai mulki mai adalci kamar sa ba har zuwa inda ake dinnan to wannan sarki abdulmalik ibn marwan yana daga cikin sarakunan banu umayya an ce mutum ne mai ibada mutum ne mai ibada sannan kuma tabi'i ne ya ga da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to shine ya dauki ɗansa da fa'a waladahu ila sha'abi ya dauki ɗansa ya kai ma imamu sha'abi imamu sha'abi shi kuma babban malami ne babban malami ne a cikin tabi'ai to nan waɗansu malaman tarihi sun ce ɗansa wanda ya kai mawa ba ɗansa ne guda ɗaya ba amma dai an ce akwai hisham hisham ibn abdulmalik da waɗansu daga cikin 'yan uwan shi sai ya je ya kai mashi ya ce ga yanan ya dinga koyar da su addini shi kaga da mai addini ne ya kai 'ya'yansa wajen manyan malamai ya kai 'ya'yansa wajen imamu zuri don kuma na ba mu labarin ya kai wajen a yasunansa imamu shafi to da ya kai mashi daga cikin abin da ya ce ya karantar da su afon akwai abin da nake nema ne ina ganin musa kan wannan asirin da imamun sha'abi idan allah kai musaci mai zuwa in sai mu tashi a kan shi insha allah ala na so da mu kulla babu to amma ba ku yi musa kan shi idan allah kai musaci mai zuwa sai mu tashi kan shi kuma sai mu ci gaba insha allah ala akwai waɗansu yan fa'idoji da na so in ambata wajen ladabtar da yara domin sarki ne ya kai yaran shi kamar makaranta ce ya kai to sai yake tunda shi ma malami sai yake nuna malamin cewa ga irin abubuwan da yake so ya karantar da shi nan an dan takaita suna da yawa wanda waɗannan abubuwan su ake so a kula wajen karantar da yara tun lokacin suna ƙanana a kuma za ka ga yanzu yana daga cikin abin da muka bari kuma shi yake suka mana baraka ilimin ba a samun mai inganci daga ciki akwai ba yaren gida muhimmanci yaro ce yana karbi ku koya mashi hausa ka sa maɗanka burin ya koyi turanci turanci ba yaren shi bane ba mun fahimta sanin yaren shi shi zai taimaka mai san kowane irin yare cikin sauƙi amma idan yana karami ka kautar da shi daga yaren shi ka ɗora mashi wani yare to bi babu za a yi shi ba ba haushe ba kuma shi ba ba ture ba kaga ya zama wata abu a tsakiya to kamar yadda na ce kuma wani yana daga cikin policy inda ke ba ɗaliban najeriya wahala duk inda ka je a duniya da yaren gida ake ilimi amma a najeriya ne wai sai a koya ma yaren kama da turanci sai a ci za a yi koya ba shi kuma kai da za ka je karanta arabiya misali mai yara ka a ce sai kana da credit a english su ne na cikin policies inda suka dago na al'amarin ilimin najeriya ga mutanenmu suna zuwa karatu yanzu ka je china za ka yi karatu sai sun fara koya maka su in ka je germany za ka yi karatu sai ka fara koyon su idan ka je brazil za ka yi karatu sai ka fara koyon su wannan ka'ida ce to amma mu a nan gaba <laughs> za ka yi karatu sai a ce a fara koya maka turanci kuwa kun fahimci wannan so shi yasa yababar shi idan allaka yi musati mai zuwa za mu ci sannan kuma eh, wannan abin zai nuna mana iyaye suna da gudunmuwar da za su bada wajen karantar da yara idan ka kai ɗanka makaranta to ba ana nufin shi ke nan ba za ka sake komawa ba za ka dinga bibiya kana kallo mai ake koya ba yaranka Yara kaga za a shigo da wani abu wanda bai dace ba sai ka yi magana ta haka ne ake gina yara akan ilimi mai inganci mun fahimta sannan kuma wannan bayanin da aka ce a cikinsa akwai siri sai ya tasiri kai yarinta suna kanana sai ga yaro tun yana karami yana da dabarun koyon karatu allah ya shirya da mu a kira sallah sati mai zuwa da yardar ubangiji za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa na daidai muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladar ga baki ɗaya a kuskuren mu kuma allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki ɗaya allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata halin da mu take ciki da abubuwan da suke faruwa na ayyukan ta'addanci allah muna ƙara komawa gare ka muna tuba muna masu kaskancin da kanmu gare ka ba mu da ƙarfi ba mu da dabara sai a wurinka ya allah allah ka kawo mana mafita ka kawo mana ƙarshen waɗannan ayyuka na ta'addanci ba don halayenmu ba sai don tausanka da rahamaka allah ka yi mai iko ne akan haka allah ka yaya mana wannan musiba da wannan fitincinu tsadar rayuwa da al'umma suke fuskanta allah muna roƙon ka tausaya mana kawo mana sauƙi da a cikin dukkan al'amura na rayuwarmu allah ka sauƙaƙa mana allah ka yaye mana wannan fitina ta tsadar kayayyaki ka sabkan mana da farashin kayayyaki musamman kayan abinci da sauran kayan masarufi ba don halayenmu ba allah ka ƙara mana haƙuri da dangana da kuma juriya allah ka ba mu cin wannan jarabawa. sannan kamar da kullum dai muke faɗakarwa kada mu fidda fata da kuma ƙauna daga rahamar ubangiji duk inda tsanani ya tsanani to sauki yana nan da haka mu dinga jin cewa addu'o'in da muke ba sa tafiya haka nan allah subhanahu wa ta'ala zai amsa kuma zai biya mana bukata zai kawo mana sauƙi da mafita waɗannan ayyuka na ta'addanci da sauran abubuwa da ake gani insha Allah ta'ala sai sun zama tarihi za su zama tarihi insha Allah ta'ala za su wuce kamar da dacen babu su din so mu ƙara mika amanarmu da Allah subhanahu ta'ala cewa shi ne canza al'amura ne kuma insha Allah ta'ala zai canza mana daga wannan tsanani zuwa sauƙi Allah ya yi mana kuma ya canza mana a ƙarshe za mu kara sanya mahaifin malin cikin addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya jikansa ya yafe masa kurakuransa allah ya sai kabarinsa ya zama riyada min riyadil janna allah ya kara kabarinsa zama hufra min hufratin na ayyukansa na daidai allah ya karba ya aza akan mizaninsa ayyukansa na kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya masa akuwa ya kau da kai daga waɗannan laifuffuka shi. abinda ya bari na ya'ya da jikoki da dangi Allah muna roƙonka ka ba su haƙurin wannan rashi ka ba mu haƙurin wannan rashi ga baki ɗaya kuma ka sa albarka a cikin rayuwarsu ga baki ɗaya mu ma in lokacin da ya zo Allah ka ba mu ikon tadda su cikin imani Allah mai iko ne akan haka sannan muna ƙara ta'aziyya ga shi malam duk da lokacin da aka yi rasuwar nima ina kwance domin lokacin na yi bakin kokari na in tuwo janazan ma amma abin ya ci tsira in fahim ma na to kan hanya na ji ban iya tahowa so dole sai dai na koma na bugo ma malam mutum ne masa bayanin halin da ake ciki to kuma yana ji wannan komawa da na yi ban ma kara hituwa waje ba sai bayan kwana biyar to na haka muna yin ta'aziyya ga malam muna kuma ƙara yin addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa ya yafe masa Allah ya sa aljannar firdausi ta zama makoma sannan nima ina godiya ga 'yan uwa wanda suka taimaka da addu'o'i waɗansu ma sun taka sun je harshen Allah ta'ala ya saka da alkhairi waɗansu sai dai kawai gansu na ko jiya akwai waɗanda suka je koyo ma akwai wanda na gani to akwai waɗansu ma wanda suka je neman ba sun sun sai dai suka ce min daga nan suke to allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi kuma allah ta'ala ya ƙara mana lafiya ga baki ɗaya haka su malama su ma sun yi ƙoƙari sun je Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi su ba da dai dukkan waɗanda suka yi addu'a da wanda suka samu iko suka je da ba wanda basu je ba Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi kuma Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana lafiya ga baki da ya ba mu ikon sarrafa ta wajen yin da'a ga Allah subhanahu ta'ala da ita wa subhanaka allahumma wa bihamdik shadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh